Ja, Here, ons wil dit herhaal, Here, dat U die skepper is van die groot heelal en dat U die enigste God is. En dat ons Here ons onvoorwaardelik in die oggend beskikbaar stel vir U Vader in ons lewe. Die ruimte wat U nog nie gevul het binne in ons, Here dat dit deur u gees toegemaak sal word. Dankie dat u geduld het met ons en dat jy die hand nooit wegvat van ons af nie, maar dat jy hand altyd uitgestrek is, dat jy soos hy arend onder ons inkom, vader, en dat jy ons optel, en dat jy ons opvat na hoogtes, hoogtes wat ons self nog nie ken nie, wat ons nog nie, wat ons nog nie weet van nie, wat ons nog nie bewus is van nie, is die plan vir ons, jyre, ons eer hier daarvoor, amen. Ek het net die behoefte om om maar weer my hart met julle te deel rondom 'n uh, paar goede vanoggend. En ehm um, ek glo dat dit die woord is wat die Here vir ons wil gee vanoggend en dit is uh, dat dit sal opbou en dat dit tot stigting sal wees van ons harte en van ons lewens. Want dit is so krities in hierdie tyd dat ons sal uitkom by die ware lewe en dat ons dit nie net vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit ook sal deel met ander en dat ander dit ook in ons leven sal sien, jy weet. Dit is die doel, hoekom God ons geskapen het, dit is hoekom ons hier is, is om sy beeldraars te wees. En, um, ehm, volgens het thema, die thema is, waarna soek ek? Waarna soek ek? Jy weet, as ons gaan kyk na die volk, en ek wil weer gaan begin daar in die Oud Testament, dit is so waardevol, uh, die geschiedenis van die Oud Testament. Alhoewel ons nie meer daar leef nie, is dit so waardevol dat ons sien dat dit wat gebeur het daar in daai tyd, hoe dat dit eindelijk in werkelijkheid word in ons levens in die Nieuwe Testament, waar ons vandag is. En uh, hoe dat ons die geest ontvang het in die Nieuwe Testament, waar die volk nie die geest gehad het nie, en of hulle wou nie gehad het nie, het ons vandag die Heilige Geest, of ons om nou wil hee of nie, hy is hier so. Jy sien, en, en as ons gaan kyk na die volk in die Oud Testament, dan sien ons hoe dat God op pad is met die mense toe na die beloofde land. Net soos wat hy op pad is met ons na die beloofde land. Die beloofde land, die volheid van die lewe, die lewe in oorvloed. Dit is waarna hy ons vat. So is hy ook op trek met hierdie ouens. En as ons gaan kyk na hoe hulle uitgevat het uit Egipte land uit en hoe dat hulle gekom het voor die Skelfsee en hoe dat hulle eh, vir Moses gevra het en wat nou? Het ons nou tot hier gekom om nou ons <laughs> hulle noem het, ek lees daar so, hulle skryf het daar, van dat, is daar nie genoeg grafte in Egypte gewees vir ons nie? Dat jy ons nou hierna toe bring, dat hier nou genoeg plek is om grafte te maak vir ons lyke. Weet met die type van attitude staan, die ouwens nou voor die skelfseer. En um, hoe dat Mooses self, maar half, ek dink benauwd was, om te sê, wat maak ons nou? En hoe dat God vir hom sê, nou maar wat vraai dan aan my man? Jy het ons nou die staf jy het my dan by jou. Jy weet, en slaan, maar dat die water opgaan. En dan sien ons hoe dat hy deurgaan dier die skelfsee veilig uitkom aan die kant. Ek bedoel, dit moet wel ons een wonderwerk gewees het vir enige ou wat nie God verstaan het of nie God geken het nie. Om dier die see te gaan, nadat Mooses met sy staf en hulle gaan dier die see en hulle kom aan die ander kant, levendag uit. Ek denk, dit moet een fantastische ding gewees het om dit te beleef en om te besef, maar dit is die almachtige God wat dit gedoen het. Jy weet en natuurlik die oorwinningslied sing aan die ander kant. Hoe opgewonde die volk was eintlik daaroor dat hulle deurgekom het en ja, en toe eh, ek dink as 'n paar dae later toe hulle by Mara kom en en ewe skielik toe sit hulle ter weer. Jy weet en sê maar wat nou? Waar gaan ons nou water kry? Jy weet en En as ons sien hoe hoe God voorsien het daar in die volgende punt wat hulle kom is by Elim en hoe God hulle daar voorsien met 12 fonteine met 70 palmbome in die woestijn, fantastisch man, hoe God net voorsien aan hulle, ek wil, dit moet wonderwerke wees, dit moet goed wees wat die, die mense beleef, net soos wat ons ook beleef, hoe dat God ons baie keer wonder bewonder, wonderbaarlik, uit sekere situaties uithaal, en hoe hy ons help in ons pad, in die pad wat ons wandel saam met hom, hoe ons net besef, maar hier fantastische rots wat op ons staan, is net die ewige rots. Jy weet, hoe ons hierdie goed besef. En dan kom hy by Sinaai en hy wil hulle sien en hulle sê nee, ons wil nie en ag, die pad verder. Ek jy weet, dis 40 jaar se geskiedenis wat hy nou kan deurgaan. Hoe God met hierdie mense 'n pad loop en hoe dat baie van hulle lyke in daar gebly lê het. Self Moses het agtergebly en nooit die beloofde land gesien nie. 40 jaar het hulle getrek. 40 jaar gesoek. Gesoek na iets In die tussentijd was God die heel tijd by hulle gewees. Maar hulle het bly soek na iets. En um, dan bring hulle by die rivier, by die Jordaan rivier. En dan sê hy vir hulle, reg, ons moet nou hier so, dis nou die plek, dis nou die vooraand van die deurgaan na die beloofde land toe. Die vooraand. Je weet, as ons kyk na ons eie geschiedenis, na ons eie leven, dan sien ons ook, hoe dat Jesus ons gewas het dier die waterbad van die woord hoe dat hy vir ons een pad bewerkstellig het na die eeuwige lewe, om die volheid van die lewe te ervaar en te beleef, hoe hy dit gedoen het, hy het vir ons een kort pad gemaakt, jy weet, en dan, al wat hy vraag is, dat ons dier die Jordaan moet gaan, want hy sê daar in die Breers 11, 6, hy sê, dit is onmoend dat, dat jylle my sal behaag, sonder dat jylle geloof het, en dit is diesel, by die Jordaan, waar En dis 'n belangrike skrif wat en Josua praat daarvan. Ek het nou nie daai skrif aangehaal nie, ek het hom nou nie opgeskrywe nie. Maar gaan lees 'n bietjie dat toe hulle daar gekom het by die Jordaan en hoe dat Josua vir hulle gesê het ons gaan nou môre gaan ons in. Maar vandag hy sê vandag heilig julle. Want môre gaan julle groot dinge sien. Môre gaan julle sien hoe groot die Here is en hoe groot wat 'n wonderwerk hy kan doen hy sê heilig julle. Jy weet dan, dan, ons gaan nou weer terugkom na die heilig toe, maar, ek weet nie of julle ook hierdie ding het, um, want dit is waarmee ek, waarmee ek betek hier weer stoei, is hierdie vernauwing. Jy weet, ek maak nou twee skaaphonde, ek voed hulle eindelijk op, ek maak hulle nie groot nie, ek voed hulle op. En dat is nou op so'n stadium, dat ek hulle nou al kan roep, op hulle name roep, en hulle erken hulle name. As hulle daar lê in die sonnetjie dan en ek roep vir Barry, dan kyk hy vir my. En as ek vir Terry roep, dan kyk sy vir my. Hulle kyk vir my. Maar dis ook al. Ek weet nie of hulle die son so geniet of wat nie, of hulle nog nie verstaan wat beteken dit om te kom as ek sê hulle moet kom nie, maar hulle hulle bly lê. Hulle hoor my stem. En as ek hulle so ver kry dat hulle kom dan En veral as ek nou hulle in die huis wil het inkom, soos gisteravond nou, dan staan ek in die deur, maar hulle kom nie tot by die deur, hulle kom nie in nie. Dit is so asof die deur een vernauwing maak, wat hulle bang is voor, om daar deur te gaan, andermere jy sal ook beter weet, met die honde. Maar daar is een vernauwing met die deur, wat hulle net nie kan deurkom nie. Jy weet, en ek sien dat, dat hierdie vernauwing, soos Paulus praat daarvan, hy sê, dit is nie in Christus wat julle dit te nou het nie, of te kort het nie, maar dit is in, in julle binneste wat julle dit te nou het. Dis hier waar julle dit te nou het. En jy weet, en selfs, as ons gaan kyk na die kruis, is hier die mentaliteit van slavernij. Daar is nog so'n stikkie van die slavernij. Want ons associeer Egypte, die plek waar vandaan ons kom, die, die wet, die slavernij, ons associeer nog daarmee. En dit veroorzaak, voel ek, een vernauwing dat ons nie kan kom by en dier Jordaan gaan nie. Maar wat sê uh, Joshua? Hy sê, hy sê, heilig jylle. Heilig jylle. Want, want jy sien, wat Godse plan is, hy wil ons lei na waar toe? Waar na toe wil hy ons lei? Hy wil ons lei na die waters waar daar ris is. Na die beloofde land, na die volheid van die lewe. Dit is waar na toe ons wil vat. Jy weet, en ons het die keese, ek like hierdie advertenties so baie van hierdie ouwens, ek is nie seker wat sy bakkie dit is wat laat verteer nie, maar nou, jylle het dit ook al gesien, waar die twee sit voor in die bakkie, en dan kom hulle by die kruispad. Dan die rechterkantste pad is die 15 km route na specifieke dorp toe, en is mooi pad. Daar is geen hindernisse nie, dit is een gladde pad. Die linkerkantste pad is die ene wat 45 km is, en dit is op en af, dit is grondpad, en dit is, hulle beveel eindelijk die pad aan nie maar dat ons kom en ons denken kom en ons kom by die pad, soos die volk gekom het by die pad, om by die beloofde land uit te kom, hulle het die kese gehad van 40 jaar of een paar dae. Je weet, dit is alles tekens van die vernauwing wat ek sien by my, is om die kort pad te kry en vinnig uit te kom by die lewe, by die oorvloed van lewe. En nou, nou kom ek kort, nou steek ek vast. En is Godse plan om my te lei na die waters waar is is. Daarna toe wil hy my lei. Want ons is, ons is gemaakt, ons is ontwerp vir die beloofde land, ouwens. Ons is ontwerp vir die lewe in oorvloed. Ons is ontwerp vir stilwaters. Na waters waar is is, daarvoor is ons ontwerp. Ons is nie gemaakt vir die woestijn nie. Je weet, en nou, waarom kies ons woestijn? Wat is die rede hoekom ons woestijn kies? Hoekom ons daai lang draai vat om een dag uit te kom in daai facet van my leven by die oorwinning, by die oorgave? Hoekom is het so? En Joosja is in Joosja 3 vers 5. Hy sê, hier is een belangrike ding, ek, ek herhaal het een paar keer. Hy sê daar so, heilig jylle vandag, want morgen sal die Heere wonders onder jylle doen. Heilig jylle vandag want morgen sal die Heere wonders doen. Wat beteken hierdie heilig? Het beteken sonder jylle af. En dit beteken nie om ons om ons een kant te trek en kluisenaars te raak nie. Dit is ons nie wat hier so staan nie. Dit is nie wat hy bedoel nie. Hy sê sonder jylle af van die rest van die wereld. Sonder jylle af van alles wat scheiding maak tussen my en jylle. Sonder jylle af. Sonder jylle af. Want ons is die sout van die aarde, ons is die lig. Ons kan nie onder 'n maat emmer geplaas word. Ons kan nie in 'n kluisenaars lewe gaan lewe iewers op 'n eiland weg van almal en alles af nie. Ons is ontwerp om tussen mense te wees. Ons is ontwerp om hier te wees. Dis waar ons moet wees. Dis waar ons die lig moet wees. Daarom sê hy heilig julle. Weet jy, hier's 'n kritiese ding hierdie om onsself te heilig. Want hy sien want môre môre gaan ons gaan ons hierdie wonders sien, gaan die Heere hierdie wonders doen. Ons gaan morgense wonders mis, as ons nie ons vandag heilig nie. Wat beteken het om ons te heilig? Ons gaan later weer terugkom daarna toe. Je weet, ek en uh, eh, Jesse praat daar oor, oor die ding wat ons die geestwereld noem. Jan het nou dag die prentje ook geteken eh, van ons, in ons wereld die wat klein is, en Godse geest wat groot is. As ons gaan kyk nie na die aardbol, En ons gaan kyk na die goed wat ons met ons oë kan sien, ons gaan kyk na die materie. Dit wat ons kan vat aan. Dan is hierdie goed op die aardbol. Maar as ons opkyk en ons sien hierdie ruimte. Want hy praat daarvan, hy sê want die geeste, waar is die geeste? Die geeste is nie in die hout nie. Die gees is nie in die in die fisiese wat ons kan sien en vat nie. Die gees is in dit alles wat ons as niks beskou dis waar die geest is. En weet hoe groot is dit, hoe omvangrijk is dit? Ons strijd is nie in vlees en bloed nie, maar dit is in die realm van ruimte, want dis waar die geest is. En dit is vir ons baie moeilik om dit te snap en dit te verstaan. Maar weet dit is kritisch dat ons in die vlak sal inbeweeg, in geest sal inbeweeg. Want as ons praat van geest lewe, dan is dit waar geest lewe is. Maar die bron is binnen in ons. Godse geest is binnen in ons. En jy sien, ons sal nooit die volle potentiaal met ons vlees, ons volle potentiaal met ons vlees oor sien nie. Ons sal het nie kan raak sien nie. Wat ons wel met ons fysische oor kan sien, en dit sien ons baie goed, is ons tekorte. Wat het ons nie? Wat kort ons? Wat het hy ons wat ek nie het nie? Verstaan? Daai goed sien ons met ons oë raak. Ons sien ons tekorte met ons fysiese oë raak. Daarom is daai boodskap van Pietjo krities wat daai tyd het hy gesê het, maar ons moet sien. Ons moet kan sien, ons moet God kan sien, ons moet Jesus kan sien. Jy sien want dan besef ons hoe groot hy is en hoe heerlik hy is. Dan besef ons hoe klein ons is en hoe nietig ons is. Ek wil hê ons moet gaan kyk weer na uh, Matteus 6. Matthäus 6 vers 31. Dit is een bekende skrif, en eh, Jan het op een stadium met ons in die gemeente uh, eh, redelijk lang ook stilgestaan by hierdie concept, in Matthäus 6. Maar die sien, wanneer ek wil kom is mense, wat weerhou ons om dier Jordaan te kom? Wat is ons briekblok om dier Jordaan te kom, in hierdie facet van my leven? Waar is my oog? Daar is Psalm 123 dan wil ek nie hee, ons moet dit in die oud testamentse lig sien nie, ons moet dit sien in die nieuwe testament, is om ons oog op hom te hou, die rots, die eeuwige. Dit is ons waar dit gaan, daai specifieke vers 2 van Psalm 123, hoe ek het uh, interpreteer. Kom ons lees gewoon daar in uh, eh, Matthäus 6, daar van vers 31. Hy sê, daarom moet jylle, jylle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Hy sê, want na al hierdie dinge, soek die heidene. Hoor jylle wat, dit is eindelike, is eindelike harde skrif hierdie, as jy dit mooi lees. Bekom my oor, wat gaan ek aantrek, wat gaan ek eet, en, en wat gaan ek drink in die goede nie. Kijk een beetje na die volk, wat dier die woestijn gegaan het. Wat was hulle grootste bekommenis? Wat was die belangrijkste kenmerk van die volk geweest? is dat hulle het een ding baie goed gedoen, en dit is om te murmureer, om te kla, oor ek het nie dit nie, ek het nie water nie, ek het nie kost nie, ek het nie skarwe nie, ek het nie die goed nie, Mooses, kry jy dit vir ons? Dan het hulle nog die audacity gehad, om met Mooses daar oor te praat, so dat Mooses dit vir hulle moet gee, asof hy dit vir hulle kon gee. Jy sien, en dit is so belangrijk hierding vir ons, vir ons self, ek gaan nou daarby kom, hy sê, want, Na nou, al hierdie dinge, soek die heidene. Na nou, waarna soek die heidene? Die heidene soek na wat gaan ek aantrek, wat gaan ek eet, en wat gaan ek drink. Dit is waar oor hulle bekommer is. Dit is wat hulle soek. Hy sê, dan verder in vers 32, en die tweede deel van die vers, want jylle hemelse vader weet, dat jylle al hierdie dinge nodig het. Want ons hemelse Vader weet dat ons al hierdie dinge, wat sê hierdie dinge? Hierdie dinge wat die wat die heidene soek dat ons hierdie goed nodig het. So wat sê hy eintlik vir ons? Hy sê julle moenie hierdie goed soek nie. As ons in die woestyn is, hoekom is ons in 'n woestyn? Omdat ons verkeerde goed soek. Dis hoekom ons in 'n woestyn is. Wanneer bevind ek myself in 'n woestyn? Dis wanneer ek verkeerde goed soek. Wanneer ek die goed soek soos, wat gaan ek aantrek? Die goed wat jy mot en roes verniel word, dan is ek in die woestijn. Woestijn sê ook vir my, ek is gesky, ek is gesky, dit is eenzaam, dit is ver weg van alles af. So wanneer ek in die woestijn is, dan voel dit vir my, maar ek is ver weg van wie af? Van God af. Ek voel ver weg daar van hom af. Hoekom is ek daar? Want ek soek, verkeerde goed. Dis wat my soen toevat. Dis wat my woestijn toevat. In stede daarvan het ek die kortpad gevat het, oor die Jordaan in die beloofde land in. Jy sien, na al die dinge soek die heidene, want die jemelse vader weet, hy weet wat ons dit nodig het. Dis nie een issue by hom nie. En dan sê hy in vers, as jy ons verder gaan lees, dis nou die bekende gedeelte, soek eers die koninkryk. Hy sê, nou sal jy dit in elk geval kry. Die woordkie soek, het my nogal getref, toe ek hierdie gedeelte ook gelees het, en ek kyk na my eie lewe, soek, die volk soek, die goed, van God af, dier Mooses, dis wat die volk probeer doen, is om goed te soek, dier Mooses, van God af, dis nogal interessant, Piet sy ander woord wat hy gebring het die ander dag, Julle sal onthou van Agan, Joshua, Agan. Um, onthou Agan het dier die Jordaan gekom. Agan is nie gebore in die beloofde land nie. Hy kom van ander kan die Jordaan af. Hy het dier die Jordaan getrek. Hy was van die gelukkige ouwens gewees wat sy lyke nie geleid in die woestijn nie. Hy het deurgekom. Want onthou die eerste confrontatie wat hulle mee te doen gehad, die volk was, die, was Jericho gewees. En met die omstap van die volk om die mure van Jericho en die val daarvan, en God het vir hulle gesê, maar julle vat niks, het Agan gegaan en hy het 'n kleed gevat, hy het goud en hy het silwer gevat en hy het in die tent gaan wegsteek. Julle sal dit onthou. Hierdie man, dis wat vir my so tragies is van Agan, nie die feit dat hy dat hy gesteel het nie, maar die feit is dat hy in die beloofde land gekom het en nog steeds hunker na die woestyn toe met sy denke want dis woestijndenke gewees daai, om te sê maar, maar wat daarvan as die Heere nie voorsien nie, wat daarvan dat hierdie beloofde land te miete is, ek moet seker maak van myself, van my voorraad, van my geld en al die goed moet ek, ek moet seker maak daarvan, so dis hoekom hy die goed vat en het, dis hoekom hy het bere, en dis wat vir my so tragies is van Agan, dat hy dier alles gekom, in die beloofde land, en dan blaas hy dit so. En op daai stadium Ou Testamenties is dit die sterwe. Dis die straf. Want hy was direk in lyn met wat God gesê het. En dit is God is 'n is 'n God van sy woord. En sy woord is die standaard, die waarheid is die standaard. En hy het dit gemis, al gaan hy dit gemis. Jy sien wat sê die woord vir ons daar in Matthäus 6? Hy sê, soek eerst die koninkryk van God. Soek die koninkryk. Waar is die koninkryk? En hier is die belangrike ding hier by die soeke. Want onthou, as ons soek na die koninkryk, dan sê hy, die koninkryk van God is waar, dis binnen in jou. Dis waar die koninkryk is. So, waar soek ek? Ek soek binnen in my. Dit is waar ons soek. Want die koninkryk is binne in my. En dis wat so great is van hierdie, en ek stem so 100% saam met die, met die beeld wat Jan gebruik het na die laaste ruk, is waar ons vanuit ons menswees afbeweeg in wie God is. En nie omgekeerd waar God se gees uit boontoe gaan nie, maar waar ons afgaan en ons gaan delf, ons gaan soek vir God se gees. Vir hom om by hom uit te kom. Dit is waar die soek inkom. Soek die koninkryk Maar nou het ons dit vir nou. Ons het dit te nou in ons binneste. Maar jylle weet, dat sodra jy die skat ontdek het, en ek geloof, ons allemaal het die skat ontdek van Godse geest binnen in ons. Ons is nie altyd in connection met hom nie. Ons is nie altyd daar waar ons moet wees nie. Ons bevind ons nog by tye in die woestijn. Ons bevind ons nog by tye voor die Jordaan dat ons nie, soos wat my brakke het, die, hulle sien net nie kans om deur te gaan nie. Ons is betekend daar. Maar julle verstaan wat ek sê, as ek sê dat ons het om ontdek. Hierdie skat het ons ontdek. En weer in die, eh, julle sal saam my getuig, die oomlik toe ons dit gedoen het, die skat ontdek het, en ons het begin een pad loop saam met die vader, en ons het sy hart begin leer ken, dan begin ons achterkom, maar ons mis nie, ons mis nie die ander gesoek van al die ander goed, wat ons in die woestijn gesoek het nie, wat ons sal eet, wat ons sal drink, wat ons sal aantrek, die goede, as ons by hom is, dan het ons vrede in ons hart oor die goed, en dis so waar, dis so waar in wat die woord sê, wat Jesus sê, so soek eers die koninkryk, en jylle sal die ander goed kry, want ek weet, ek kan self getuig daarvan, dat as ek by hom is, dan pla daai goed my nie. Dit oorskadu die behoefte na al die ander goed. Want in hom is alles. Dis wat so lekker is. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, dit is maar net daar. En daarom het ek geen hinker na die woestyn nie. Na die gesoek, na die reën, na die water om te drink, na die kos om te die jy weet al daai goed wat die volk so goed mee was om te soek en te murmureer oor. Om terug te kom na Jan se prentjie toe van van af onder toe is dat wat ek sien en wat ek in my eie lewe beleef is is dat ek moet leer om binne toe te leef. Ek moet leer om binne toe te leef in steede daarvan om uit te probeer leef en uit te probeer kyk en te probeer leef daar wat ek sien in die vleesoog. Julle sal onthou wat Paulus ook gesê het van die vleesdenke en die geesdenke. Ons het daaroor gepraat die vorige keer. En um, so om terug te kom, om binnen toe te leef, in gees oog, en om in gees te leef, en in stel daarvan om in die vlees te kyk. En ek wil aansluit by, uh, verder by wat Jan gesê het ook oor die volwassen man. Terwyl ons met die volwassen man bezig is, dink ek, dit is nou die rechte tyd om daarby uit te kom wat ek sien is, en uh, na alles wat gesê is oor die volwassen man, het ek gaan kyk weer en het myself gevra, hoe lyk die volwassen man? Hoe sal ek lyk as ek een volwassen man is? Ek wil myself visualiseer as, ek is een volwassen man. Hoe lyk ek as ek een volwassen man is? En ek wil ons met gaan blaai weer gauw na Hebreërs toe. En gaan kyk eh, in Hebreërs 5. Blaai gauw na Hebreërs 5 toe. En ons gaan kyk daar na die definisie vers 14. Hebreërs 5 vers 14. Want hier's 'n paar dinge wat ons mekaar moet sê rondom hierdie ding wat ek vir myself wil uitgeklaar het en wat ek voel miskien ek deel dit met julle ook. En ehm um, wat hy sê daar is dat vaste spys is vir volwassenes wat geestesvermoë besit wat deur die gewoonte geoefen is so dat ons kan onderskui tussen wat recht en verkeerd is, of wat goed en kwaad is. Dat ons kan, kan onderskui maak tussen die twee. Die vaste spuis, ek het hem opgebreek in die definitie, en ek gaan so stilstaan by elke van hulle kortliks net. Hebreus 5.14 sê, is dat vaste spuis is vir die volwassenes. Nou wat beteken vaste spuis? Wanneer praat ons van vaste spuis? Wanneer praat ons van vaste spuis? Ek dink juist vaste spuis is juist daar, is om in die geestwereld te leef, en om te hinker daarna, en om dit te verstaan, en om dit, dit in te neem, en dit my eie te maak, en dit te leef, die geestlewe te leef. Dis die vaste spuis as ek het sien. Want hy praat in Romeine 8 vers 5 en 9, jylle kan dit in jylle eie tyd gaan lees, um, Romeine 8 vers 5 tot 9, dis juist oor die geest en vleesdenke wat hy hiervan praat om altyd bewus te wees van Godse teenwoordigheid. Dis vaste spuis. Om in die geest te opreid, om in die geest te leef. Dis vaste spuis. En dan sê hy, hierdie vaste spuis is vir volwassenes, maar hierdie, uh, om in die geest te leef, is nie van self nie, dit kom nie net oor nacht nie, dit moet geoefen word. Want hy sê, wat geestes vermoens besit, dier die gewoonte geoefen. Wat is geestesvermoens? Wat er geestesvermoens praat hy so van? Beteken om oor het hee, en om oor te hee. Dit is hoe ek dit sien, mense in my eie lewe. As ek praat van wat sy geestesvermoens het ek ontwikkel, is om om te hoor, en om te sien, om om te ervaar in my lewe. Hoe het ek dit gekry? Hoe, hoe ontwikkel een mens dit? Waar ontwikkel een mens dit? Dit word in die verhouding ontwikkel. Om geestes oor te hee, en om, om geestes oor te hee, kom net uit die verhouding uit. Want dis daar wat ek leer om om te verstaan. Dis daar wat ek leer met my intimiteit met hom saam en met sy tyd wat ek in die woord spandeer saam met hom. Dis waar hy vir my die goed leer. Dis waar ek die geestes vermoe kry. Dit kom nie van self nie. Dit len nie rond nie. Dis waar ek dit kry. Jy sien, dit word hier die gewoonte geoefen. Want die woordkie geloof is my kritisch hier so, want wat is geloof? Geloof is een vaardigheid. Jy weet, ons is soos die volk wat rondgetrek het, ervaar ons vandag, soos wat hulle ervaar het om gebrek te hee soms. Soms is daar een situasie wat ons in is, wat ons nou uitkom soek. Ons word geconfronteer met die aanslaan, mense. Ons wil nou uitkom sê. Hoe gaan ons dier hier dan? Hoe kom ons daar dier? Is dier die geloof? Dit is een vaardigheid, mense. Geloof is een vaardigheid. Dit is nie een theorie wat in, op een papier geskrywe is en nou leer ons een definitie en sê ons, dis wat geloof is nie. Daie geloof beteken niks. As geloof nog nie een vaardigheid geword het nie, dan sê ek vir jy, geloof beteken niks. En dit is dier die gewoonte geoefend. Dit is dier die klein dingetjies wat ons geleer word en dis daar wat ons geconfronteer word met die kleinigheid in die lewe. En om dit te hanteer, daar ontwikkel ons een aanvoeling vir Godse gees. Een aanvoeling, een wete van maar, dis een zekerheid wat ek ontwikkel, van maar dit is so. Dis God wat hier gewerk het. Het was hy wat hier was. Dis nie een Verstaan jy ouens wat ek probeer sê met hierdie ding van dat geloof is 'n vaardigheid wat ons oefen. Dit begin by klein goedjies. Dawid praat van die berge. Slaam my oop na die berge. Die uitdagings. Die dal van doodskade weer. Die leeu wat lê en loer. Hy sê die verderflike pes. Die skrik van die nag. Die siekte wat in die middel van die dag kom en verwoes die leeuw, die adder en die beren, al die goed wat hy van praat. Dis die confrontatiepunte wat hy in sy leven kan. En ek sê vir julle, elke van ons wat hier so is, nie, het ook sikke confrontatiepunte in ons leven, as ons gaan terugkyk. En elke van die confrontatiepunte was, was vir ons een great uitdaging gewees. Want elke van die confrontatiepunte het vir ons geoefen en het vir ons vaardigheid geleerd hoe om God se hand te vat en dit nie te los nie. Dis so krities dat ons daai vaardigheid sal ontwikkel wanneer die tyd daar is. Dis hoekom ek daai tyd so twee boodskappe terug het ek daaroor gepraat oor wanneer dit 'n oefentyd is, dan moet ons daar wees. Want heilig julle vandag want môre gaan die Here groot wonders doen. Heilig julle vandag. Hoe oefen ons? Hoe oefen ons die goed wanneer dit kom? hy praat met Timotheus, Paulus skryf aan Timotheus hierdie ding, hy sê in 1 Timotheus 4 vers 6 tot 8, hy sê voed jou met die woord van die geloof, met die woord van die geloof, voed jou daarmee, het is die woord, het is Godse woord, het is krachtig, het is een tweesnijdende zwaard, wat insny, en vir ons die waarheid openbaar, het, het ontbloot, oefen jou in die woord, van die geloof, Dit is 'n kosbare ding wat Dawid snap dit ook. Uh hy skryf dit daar in Psalm 81 waar hy skryf hy sê ek is die Here jou God wat jou laat optrek uit Egipte land. Ek het jou uitgehaal uit die slawerny uit. Hy sê maak jou mond wyd oop sodat ek dit kan vul. Maak jou mond wyd oop sodat ek dit kan vul. Hy sê nie maak jou mond oop nie, hy sê maak dit wyd oop want die woord van die geloof wat ek jou wil gee is tonne, is baie wat ek vir jou wil gee. En dan vers 17 van hy selwe psalm 81 sê hy, maar die volk het toe nie gehoor nie, hulle wil nie hulle monde opgemaak het, so dat hy hulle kon voet met die geloof nie. Hy sê ja, hy sou hulle voet met die beste van die koring, en met die jinning uit die rots, sou hulle versadig het. Met die jinning uit die rots sou hulle versadig het. Maar hulle het gesoek na ander goed. Daarom het hulle dit gemis. Daarom het hulle hierdie woord van geloof gemis. Hierdie tonne, tonne van die, want, jy weet, as jy kyk na hoeveel tyd hulle eh, daar was, pleks hulle het hulle bezig hou met dit. Hy sê verder, hy sê, oefen jou in die godsaligheid, want oefen, oefen, oefen jou in die godsaligheid. Ek wil hê ons moet mooi luister na hierdie ding. Wanneer wat bedoel hy as hy sê oefen jou in die godsaligheid? Ek het my eie verklaring daar, my eie persoonlike lewe daarvoor. Is oefen jou om bewus te wees van God se teenwoordigheid. Dis wie om in te leef, nie om uit te leef nie, om in te leef. Na hom toe te leef. Oefen jou in die godsaligheid oefen om bewust te wees van God. En onbewus, want soos wat jy bewus raak van hom, raak jy onbewus van al die ander goed wat buiten om jou is. Oefen jou in die godsaligheid, oefen jou om bewust te raak van hom. Wie, ons het een fenomenale lichaam. En wie in die ou, in die ou mitologie en die ou gesegdes en tradisie het ons gesê man, dis 'n hierdie ding wat jy in bly is is is 'n dis 'n aardse tent. Ons ons verstaan dit. Maar wie is 'n fenominale liggaam waarin God se gees bly? As ek dan nie, as jy of as ek as mens siel nie respek het vir hierdie liggaam nie, dink net God se gees bly in hom. Hy vul hom. Toe hy ingetrek het in my liggaam in, het hy elke sel kom bewoon, het julle daaran gedink al, dat God baken hom nie af, net op een sekere, as hy praat van hy is binnen in my, dan raak hy soos DNA binnen in my, hy raak elke sel in my lichaam, word hierom geraak, as hy in my kom bly, maar weet hy wat, is dat ons, in ons denken, snap dit nog nie, daarom, as so lang ons uitleef, so ons nooit snap, wat is Godse impact in my lichaam nie, want hy is my voete, hy is my oe, Ja, hy wil dit wees. Hy sê die openbaarmaking van die seens of die kinders van God beteken is om nie net in gees nie, maar ook in vlees geopenbaar te word van hierdie lichaam. Behoort nie aan my nie, hy behoort aan die vader, aan die heilige gees, die seen drie enig. Daar, hy behoort aan hulle, aan hom. So jy sien, hierdie fenomenale lichaam, oefen jou om in te dink, om bewust te raak van God, wat ook binnen in my lichaam is. Ek het nou daar gepraat van die nou. En jy sien, ons kan nie God dien in die verlede of in die toekomst nie. Ons kan hom nie dien in ons gedachte wereld nie. Ons kan hom nie visualiseer en ons self in ons imagination opgaan en om daar probeer verstaan en uitklaar en, en om daar dien nie. God word in die oomlik van nou, dis die oomlik waar ek by my volle bewussyn is, waar ek by my volle verstand is, hier nou, dis waar ek kom dien. So daarom is het, is het kritisch dat ons ook sal bewus raak, en ons, wanneer ons met hom bezig raak, dat ons ook sal bewus raak van wie ons is, van wat ons is. Want hy het ons geken, Jeremia 1,5, sê hy so duidelik, maar ek het jou geken, jy was, toe jy nog verweef was, binnen jou moeder is een skoot, het ek jou al reeds geken. So God het, hy was met my, hy was saam met my binnen daar, binnen in die, in die skoot van my ma. Dis waar hy saam met ons was. Sien, want, hy is aan die skepping, hy is aan die skepper. Hy het aan my gemaakt. So hy was ons involved daar gewees. Ons is perfect gemaakt daar. Jy sien, en, dan kan ons nie sê, maar hy die lichaam, kom ons respecteer die lichaam van ons. Want hy bly binnen in hom. Hy het hom gemaakt, hy het hom geken. Voordat ek myself geken het, het hy my reeds geken. Yes. Ja. Kom ons blaai goed soen toe, Hebrews 4 vers 13. Uh, eh, en daar is geen skepsel onzichtbaar vir hom nie. Maar alles is oop en bloot vir die oor van hom. Met wie ons doen, dankie vir die ene. Ja. Ja alles is, is ontbloot voor hom. Ons kan vir hom niks wegsteek nie. So ons lichaam, het wat geskep is, was hy teenwoordig, hy was daar, die dag toe dit gebeur het. Kruid. Hy sê verder, as ons praat van oefen, dan sê hy verder, strijd die goeie strijd van die geloof. Eh, dit staan in 1 Timotheus 6 vers 12. Strijd die goeie strijd van die geloof. Nou ek het myself gevra, nou as die geloof 'n goeie geloof. Hoe bedoel hy die stryd? Hoe moet ons stry om 'n goeie geloof? Hoe moet ons stry oor 'n goeie geloof? Ek het net jou gesê geloof is nie iets wat in boeke geskrywe staan nie. In definisies, in teorie nie. Geloof is 'n vaardigheid. En soos wat ons weet, is hierdie vaardigheid van geloof kom alleenlik uit die verhouding uit tussen my en hom. Dis waar ek geloof kry in hom. Jy weet, as jy vat die uh, eh, huwelikspaarkie wat trouw, hulle ken mekaar, sê een paar jaar voor die tyd, het hulle mekaar ontmoet, hulle het mekaar leer ken op een sekere vlak, maar daai oomlik as hulle getrouwd is, en hulle gaan in die huwelik in, dan is daar een geweldige eh, vertrouwe, dat hierdie oom nie gaan drop nie, en hierdie gul nie gaan drop nie. Jy sien, uh, en alles wat gedoen word, wat ek doen en wat sy doen, dit beïnvloed ons, ons verhouding met mekaar, en dit wat ons doen, versterk die verhouding, of, dit reis meer die verhouding, jy sien, en dit is precies die met my en die vaderse verhouding ook, die geloof, van sy kant af, sy geloof, eh, wat hy gedoen het alreeds, is volmaak, is sla, maar nou kan ek met my optrede, kan ek, hierdie verhoudings, kan ek skade doen, En soos wie eens kan ek gaan soek in die woestijn na sekere goed en alleen raak en wegraak en op die einde van die dag dan reis meer dit wat dit reis meer die verhouding maar dit reis meer saam met die verhouding die geloof want jy sê die verhouding is gelijk aan geloof soos ek het beleef met die vader ek kan nie praat van een verhouding as daar nie geloof is nie ek kan nie praat van geloof as daar nie verhouding is nie hierdie twee loop so spoorlijne saam. Hy sê, oefen jou, of strijd die goeie strijd van die geloof. Nou, dit is nie somme net nie, dit leen nie rond nie. Hierdie verhouding, mense, leen nie rond nie. Dit is iets wat kostbaar is. En uh, wat ons in ons persoonlijke verhouding met die Heere kan, daar word hy gebouw. Waarom praat hy van die strijd? een geloof, intieme verhouding, leven, leen nie rond nie. Dit komt slechts uit verhouding, en verhouding gaan ook gepaard met opofferings. Goed wat ik uit my eie uit moet offer, soos tyd, myself, my gedagtes, ons het nou die ander dag oor die gedagtes gepraat, want die gedagtes is hierdie ding wat in my leven een baie groot rol speel, en wat ek glo in elke mensenleven een groot rol speel, ons besef het nie altyd nie die kuns uh, eh, om weg te staan van ons gedagte wêreld af. Om onsself te onderskei tussen wie ek is en wie my gedagtes is, want ek en my gedagtes is nie dieselfde nie. Ek is nie my gedagtes nie. En daai ding is ook van die goed wat my hou voor die Jordaan wat ek nie kan deurgaan nie. Wat ek nie kan oortuig word nie, wat ek kan weet, ek weet nou, dis nou ek kan nou deurgaan nie. So uh, Ek wil afsluit nee, met die laaste gedachte, en dit is die laaste deel van die definitie van wat ons nou oor gepraat het. En dit is om goed van kwaad te onderskui. Om goed van kwaad te onderskui. Die volwassen man het dier die gewoonte geoefen, die vermoe ontwikkel om goed van kwaad te onderskui. En dit beteken, as ons nou die goed aan die een kant sit en die kwaad, dan beteken dit om hulle te onderskui van mekaar, beteken ook om te kies. Dit is of kwaad of, of goed, om te kies. Die volwassen man beskik oor die vermoe, geoefen, dier die geloof, om te kan kies, tussen goed en kwaad. En om dit mense recht te kry, ek het, eh, wat ek hier gesê het en wat ek beleef is, is om ontsla te raak van die laste in my denken, ontsla te raak van die verlede, om ontsla te raak van my gedagtes, en die geheimle is om in te leef na binnen toe. Raak meer bewus van die nou. Leer om die lewe nou te lewe. Die connectie wat ek in my persoonlijke lewe ervaar tussen my en God, is juist daar in daai oomblikke waar ek onbewus is van wat in die buitekant aangaan. Ek is onbewus van my denke, van my verstand, van daai gedeelte. Ek is onbewus daarvan en ek fokus op hom. En dit is waar hy ons wil hê. Ehm um, ek sien julle weer eens met hierdie woord. Ek dink wat ek vandag gedoen het is 'n bietjie om goeie te herhaal van die vorige keer. Maar ek sien in my eie leven, ouwens, dat die geloof is een goeie strijd om te strijd. Hy sê vir Timotheus verder, hy sê, strijd die goeie strijd van die geloof, hy sê, en grijp na die eeuwige lewe. Strijd die goeie strijd van die geloof, om dier die Jordaan te kom, grijp na die eeuwige lewe. En geniet het aan die ander kant van die rivier. Geniet die lewe. Dit is vir ons daar elke dag is vir ons om deur te gaan en om dit te gaan vat. God het alles gedoen, wat hy kon doen, het hy al reeds vir ons gedoen. En dit is vir ons, om die lang pad te vat, by die kruispad te kom, die leraar tot gerechtigheid sê vir ons is daar, om vir ons te sê, hier is die pad, wandel daarop. Vat hierdie pad, wat hy klaar vir ons bewerk het dier sy sien. Dit is onnodig om die wiel weer te gaan ontwerp. Dit is onnodig, jy mors tyd, ek mors tyd, jy mors tyd, ons allemaal mors tyd, deur om weer in die woestijn te kom, en te gaan soek na goed, wat ons nooit kan bevredig nie. Wat mot en roes gaan opvreed, maar dat ons hierdie padse vat, wat vir ons berei is, wat klaar is, het is net vir ons om daarin te wandel, en om net om saam met hom te stem, sy hand te vat in die geloof, en om te oefen daarin, in die klein goedies wat op jou op pad kom, want morgen gaan die Heere groe dinge doen, so heilig jou vir dag, heilig jou, sonder jou af. Focus in. Raak bewus van sy teenwoordigheid. Raak bewus van hom wat binnen in jou is. As jy daar in die pad is in die kar, waar jy oorals waar jy rijd, tussen mense, waar jy ook al mag wees, raak bewus van Godse teenwoordigheid binnen in jou. Probeer dit, en oefen dit, want hoe meer ons het oefen, dit gaan nie van self kom nie, hoe meer ons het oefen, om ons gedagtes binnen toe te trek, en te fokus op sy teenwoordigheid by my en in my, hoe meer gaan geloof begin opstaan in my leven, en hoe meer gaan ek die effect sien van maar, dit is waar, dit werk, dit is, en dit is precies hoe dit, hoe dit werk in die praktijk ons, dat dit werk, dit is nie iets wat in theorie bestaan nie, dit is iets wat werkelijk werk hierdie, so ek sien julle daarmee, kom ons maak hier oor, toe vader, dankie vir die woord, dankie dat u ons nooit sal begewe, Eh, of verlaat nie. Here, u beloftes wat u aan ons gemaak het is dat u altyd daar sal wees vir ons. En u is daar. Ons beleef dit in ons lewe, Here, dat u altyd daar is. Dit maak nie saak hoe die omstandigheid is nie. Dit maak nie saak waar ons onsself bevind op hierdie pad wat ons loop nie, ons lewenspad nie. Dit maak nie saak waar ons is nie. Ons beleef u teenwoordigheid, Vader. En ehm um, Here, wat ons begeer in hierdie proses, op hierdie pad wat ons loop, is dat ons ons oog nie sal afhou van die af nie. Dat ons nie sal aangetrek word in die grootsheid van die lewe en die rijkdom daar buitenkant. So dat ons focus sal verloor van die af nie, heren. Want u is die bron, binnen in u is alles. Ons het niks meer as u nodig nie, vader. Dankie daarvoor dat u die rots is, wat nooit verander nie. En ons eer u daarvoor, vir die week wat voorlee, wil ons Jere, ons sien die week met alles wat moet gebeur. En elke een van jullie ouwense levens ook. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En baie van ons is ons dagboek al volgemaak. En ons het al klaar beplan wat maandag, wat dinsdag, wat elke dag moet gebeur, vader. Maar jere, ons wil nie hierdie dag aanpak. Ons wil nie eens dink aan hierdie week nie. Ons wil nie dink aan hierdie week nie. Ons wil nie nou al, jere, probeer anticipeer en dit te probeer oordink en bidink wat maandag, dinsdag, woensdag en wat gaan gebeur nie. Jyver, ja, dan verloor ons al klaar focus. Dan verloor ons al klaar weer die pad dieren na die woestijn toe. Want dit is woestijnland daai. Maar dat ons ons focus sal help hier. En dat ons met verwachting elke dag sal binnengaan. Met die groot verwachting van die lewe wat aan ek aan die Jordaan is. En wat hy ons wil invat dier die geloof. Ach Heere, ons sien uit daarna vir die week met alles wat voor u le. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen.